Pī Golda. Pī Golda. Labā diena visiem! Skan raidījums pie galda. I kopā ar jums ir to raidījuma vadītoja Māra Sadauska. Bet mums šodien to rokas gosts ir no nu, Kroslavis ar um, novada. Marija Mitskeviča, Kroslavis Varaviksnis Vičkalis direktore. I tai nesen 22. novembrī Latvijas universitātī bija tāda konferences tikuma izaugsmei, kur dažādi materiāli sagatavoti bija uh, škalānim, I arī Kroslavis Vičkala uh, Варовиксnes Vičkola piedalījās itimā projektā i šodien tad uzzinosim, kā tad školai goja i kāda ir Kroslavis Varaviksnes Vičkola. Labs vakars visiem! E, Mēģināšu savā e, runot gan latviski, gan latgaliski. Par to, ka latgalīšu valoda ir drusciņo aizmirsusies, esmu runāju tikai posvarā ar saviem rodim, bet skolā mēs otru gadu esam tā kā īsokuši vuicētīs, bet nemaz tik daudz jos nav latgalīšu valodas, jo grūtāji bērniem vāļ porīt iz latviešu valodu par to, ka. Mūna skola bija līdz šim, līdz šim bija mazākuma tautību skola. Un tagad ar porēju izval, uz muķēbumu latviešu valodā daudziem bērniem sagoda grūtības apgūt latviešu valodu, bet e, epizodiski laiku pa laikam mēs bērniem atgodinojam, atgodinojam par to, ka taida latgalīšu valoda eksistēja I noteikti arī kūto moza, mozos taidos grupiņos, fakultatīvos pastos. Mm -hmm. I kā jūs iesaistījāties tajā projektā, kā, kā, kas, kas pīdavoja vai kā tas notika? Kā tas notika? Dzirdat mani? Dzirdat? Es dzirdu, jūs Tādā? dzirdu. Kā tas notika, kā tikuma izaugsmē, it is interesants projekts? Es parasti sekoju visam aktualitātiem, kas notiek sociāla, sociālajos tīklos, nu, vismaz vakarā, vakarā pēc darba, īsatraušoties gultā, o, soc, Facebookā, manuprāt, bija. Be Un e, skolas e-pastā bija tāda informācija atsūtīta no Latvijas universitātes, ka nu, Latvija plānojas nosatikt tādam projektam. Nu, un tad e, noteikti man parasti ir tā, ka pēc dabas es esmu lauva. I, man patīk tā, ka, lai es kaut ko darītu, e, nu, man vajag uzprasēt cilvēkam, kas vispār ir tāds bijis, ko mēs darīsim. E, Bija kontakt telefons, izvaņējies Manuēlam. Manuēls saka, da, tā esot īspējis īrākā, varbūt var pamēģinot pievisam aprobēt, jo bija tūrais, jo bija izstrodoti daži materiāli. I tu var um, pamēģinot izstrodot dažādos klasjos materiālus, aprobēt, un tad mēs sarīkojam skolotoju tādu tikšanos, pieaicinām kloti veclokus, i gdje bija 20. goda pavasaris. Tot kad bija, nu, covid, <laughs> covid bija. I tu, iz nasokam strodot, 21. godā bija tāda plašoka mēroga, e, tīsaistis nodarbības ar Manuelu, kur ir stosieva savā izpratnī par to, kas ir tikumība, kas ir vērtības, piemēram, vasoki, uh, nu, iesaklausījās, nu, noteikti to visu padarīja skaistoku, jo skaisto flauti spēļāšana. Nu, tad reiz, reiz klasis, ar, i potom vālterējas klasis, piesateicās i to projektam e, izrodoto materiālu aprobēšanai. E, skolotājiem vajadzēja vadīt klases stundas mēnesī atbilstošai tēmai, piemēram, tī, kāda tī bija vai otro klasi, vai trešo, vai septieto, vai devēto, un pēc tam noslēgumā bija uh, anketēšana vairākos klasjos. Un no nu, vienas puses um, anketēšana bija it kā diezgan varbūt sarežģīti tie jautājumi. Uh, jo pirmkot vajadzēja vecāku, vecāku atļauju, jā. Ja. Un e, vecāki domā, nu, it es taču kaut ko var izdarīt, manam bērnam varbūt kaut ko tādu sliktu, jā, ja. bet tad, kad es saprotu, ka uh, es varbūt kaut ko vairāk pastostēt par to, ko nav var stostēt. Nu, un tad notika aptauja, un mēs esam dabūjuši arī aptauju rezultātus. E, ja klase izgoja visus trejus etapus, pieņemsim, mūsu trejas klases ir izgojušas visus etapus, veikuši aptauju konkrēti katra klase ir sajaukusi savu, savu tādu darba rezultātu. Īrēc, kas jim, kas jim tomēr izdodas, ir kam, kas nav visai izdodas. Piemēram, e, mēs varam tagad ilgi dikti runāt par to, e, kā mēs vispār šo jēdzienu uh, likumība eh, un tikumi vispār varam saprast, da, kā mēs saprotam vārdu vērtības. Par to, ka katrai skolai pašlaik ir definēts, definēta misija, vīzija, vērtības. Ja tad, kad mēs sākam runāt par to, kas, kas tas ir, ir kā jau būtībā tieši tuvi tie skaidrojumi Bet reāli, nu, tī, ja tā īsa vērā skaidros definīcijos, tī atsašķirās. Piemēram, mēs gribam pašķirt, kas ir, nu, es gribētu teikt, ka tikumība. Tikumība ir jau vispirms jau prasme darīt labi citiem, izdejot, vadēties pēc tādiem ētiskiem morāles principiem. Ja tagad, ja mēs pasaveramies, nu, vecajo kādā gadsimtu, gadsimtā, 17. gadsimtā, 18. Mākslinieki, kas, nu, kas grīķi mākslinieki, kas rakstīja dzējuļus, kas attēloja dažādas, nu, piemēram, nu, mākslas darbus, da, to, timā laikā taža bija tādas sasnitikās ar tādu pretrunu. Tīši tāpat kā tagad. Pirms kāda laika e, itē tēma tikumība Latvijā izraisīja tādas nu, osas diskusijas. I tot tika veikti grūzījumi izglītības likumā, ka vajag Latvijā obligāti muitēt likumisko audzinošanu. Nu, likumisko audzinošanu, bet mēs pieņemsim tie cilvēki, kas reāli strodoja skolā, uh, mēs tā vispār pat nanūdalam, jā, tikumisku audzinošanu. Mēs saprotam, ka ja ir poša pa sevi, jā, piemēram, tikumisko audzinošanu, tie ir īradumi, kurus mēs veidojam skolas laikā, dažādas vērtības, kuras palīdzās cilvēkam dzīvot dzīvī. Un um, parasti jau, ja pasak, pasaverās latviešu tautas dzīsmos, tad latviešu tautas dzīsmos viens no pirmajiem bija uh, Eh, kas, par kuros var runāt vispār par taidības tikumiem. Un es atceros, es biju moza, moza meitiņa, e, vajadzēja ar mamu īt, īt spļauju porcīt gūtiņas, <clears throat> un mēs gojam. Es saku, nu, mē, tagad mēs uķēsimies ar tevi kādu, skaitīsim latviešu tautas dzīsmu. Itu. Ilīkā skaitot tautas dzīsmu, man ir tāda īsa spīdusjās atmiņī, sevišķi mūsdienu laika kontekstā. Uh, Visi man labi bija, kad es pati laba biju. Visi mani ļauni bija, kad es naida, ļauna cēlājiņa, naida cēlājiņa. Bieži vien mēs arī to saskaramies skolā, gan ar skolāniem, kad bieži saka, o, tas mani aiztīja, tas mani, tas mani kaitinoja, tu vāli, tu, tie tāda tautas dzīsmā līkās, ka viss jau imā pasakēsi to. Pasaveramies vēl, piemēram, darba tikums, darba tikums gudrība, darbīgums, tas, kas ir raksturīgs latviešu tautai, bet brīžam līkās, kur tas viss ir pazudis, es, ja mēs runājam par darba tikumu. Mīlums, sadarība, draudzība, par tādām vērtībām, par kurām, nu, kā, uh, jebkurā tautas dzīsmē mēs varam izlasīt, bet ja pasveramies, kas ir mūsu dienas dzīvi, kad pasveramies uz to dzīvi, um, kad ir mūsu tādu mūs, mūsdienu skolānam tādu portretu, ka daudzi bērni pašlaik dzīvoja napilnos ģimeņos. I, ir ārkārtīgi grūti runāt ar bērniem par tādām lietām, piemēram, par to pašu jautājumu likumību. Da? Gri, lai neaizskartu, lai nevienu neaizskartu. E, mēs runājam, piemēram, par laulību, kā savīņību starp vīru un starp vīrieti un sīvīti un ģimeni. Stostom, kā viens par otru rūpējas, bet daudzos ģimeņos ir tāda ideāla nemaz nav. I par itu, par itu līdz ar to skolotājiem ir cīši grūtāji runāt. Ja mēs salīdzinājam, nu, vispār varbūt tāds kā aforismas, um, var sacīt, ka tāpat kā nekādas vērtības mēs skolā nevaram pierakstīt. Vot, uh, ka itamā godā mēs dzīvosim tā, pierakstīsim reikumā, direktore pierakstīs reikumā, tā sadarbība, atbildība, gudrība, nu kādas tīvāļi mēs varam sacīt, to savaldība, gūdīgums, i tagad mēs tos īstenosim. Ir tas tā nestrodos, vienkārši ar, dorb, ar darbam, ar vārdiem mūs jūs vajadzētu īdzīvinot, i līdz tam ir vienkārši jāaizaug. Katru gadu mēs izņemam pirmo klasēti, ir pirmajā klasī atīt mozī bārni kopā ar saviem vecākiem. Skolotājs palīdz veidot bārnam to izpratni starp to ļaunu un labu, bet blokus kā sadarbības partneram ir jām, jābūt vecākam. Ja vecāks ir kopā ar skolotāju zvīna viļņa, tad noteikti ir bērns ir ieguvējis. Bet tad pieeja noteikts laiks, piemēram, ja pusaudža varbūt vecums, kad bērns varbūt nav ne tik bieži iesaklausās savā vecoka, vecoka teiktajā. Skolotājs, jā, skolas vidi, protams, tas ir to, arī svarīga, bet jām pieaug cita tāda kā prioritāte, jis verās, verās, kas notiek apkārtējā pasaulī. Kas notiek, piemēram, pusauģa? Daisverās, ka, piemēram, jo klases biedris varbūt tu, nu, nu nezinu, piemēram, eh, biežok, biežok eh, kādai stundis motēbu nekai, nekai his. I tad rodas jautājums, a kur ir tava atbildība par to, ka mēs eh, visu laiku sakam, it ir skolotāja atbildība, ka nav arī izvuicēt bērnus. A, kur ir poša bērna atbildība? Vienkārši arī bērnam noteiktā vecumā ir jābūt liedz atbildīgam par to, kas notiek jam apkot. Jis verās, vērtē, kas notiek. E, mūsdienos tādu kā lielu akcentu liek, piemēram, uz to pašu karjeru. Jau skolas laikā jam ir jāsaprot, kas, kas par, par ko es būšu. Ir tāds e, ļoti, ļoti sens vaļš Eh, kaut es jau biju kā pedagogs karjeras konsultants, skolot, skolotājiem vuicēju tieši kursus par to, ko varētu vuicēt bērniem karjeras izglītībā. Tādi trīs jautājumi, ko, ko es gribu, par ko, ko es varu, ko es, ko es vēlos. Um, ja es skolāns var atbildēt uz šiem jautājumiem, tad viņš Saprot, iz, kurīni, iz kurīnies varētu, kāds ir jo virziens, jo virzēba. Um, Vatojos laikos man tai babiņa stostie, kā agrāk pieņemsim bārdim varbūt, na jau visiem bija tāds ceļš uz izglītību. Daudziem vajadzēja smagi strodot. E, pieņemsim, izglītība bija, ja tikai varbūt kādos citos aprindos, ja nav ni par velti rodījis tāds e, teicīns e, draike, kirhe, kūhe un trešais vods aizmirsu, tiku kirhe, kirhe, jā, nu baznīcas, jā, virtuvē, kinder, kinder, jā, tā kā, nu lūk, agrāk bija tā, ka sīvīķam nevarēja domāt par, par kaut kādiem vadošiem darbiem vajadzēja, vajadzēja vairāk laika veltīt tīši, tīši mojā, mojā. Nu, lūk, tā ir tā, ka mēs kā skolā strādājam pēc tādas programmas tagad skola 20, 30. Jā, tā kā tad e, varētu pakavēties, ka, piemēram, katrā programmā ir rakstīts, kādus mums vajag apgūt, e, kāds ir sasniedzamais rezultāts, kādas mums prasmes vajag apgūt, kādas mums tikumus vajadzētu apgūt. I, bet viens ir gan nodefinēts tajā pašā skolā 20, 30. E, tikumus cilvēki apgūst visu mūžu, arī, arī ārpus skolas cīnām, kā ikdienas, ikdienas saziņā, miedarbībā ar ģimeni, ar skolu, draugiem, plašākā sabiedrības lokā, īto visu redz, ja atliek im tikai, atliek tikai im poriem savā dzīvī. Es laikam cieši daudz runāju, nu, varbūt drusku paskavēšos vēl pie dažiem tādiem rezultātiem, ku, kas tad parodējās mūsu uh, bērnu, bērnu anketos. Uh, vērtēju pozitīvi, es domāju, ka arī pētnieki Latvijas universitātī, kuri veica uh, pētījumu, ka bērni ir svarīgi, ka ir pīmiņājuši, ka vuicās no savam kļūdam. Vuicās no savam kļūdam, ja vienreiz ir izdarējuši uh, izdarījuši tai, tad varbūt nokuši raidi, ies, ies padomos, kā to varētu darīt savaidot. <coughs> un ka vairums bērniem ir tādā vēlme būt, būt labākiem. Un ka tomēr arī vecāki palīdz bērniem iedvesmoju viņus ir tādam rakstur, rakstur īpašībam, kā piemēram, nu, kā, par kuram es jau runāju, jā, tā ka vai raksturi, vai tikuma, vai tikumi, kā lai jau mēs saucam, atbildība, centība, drosme, jā, tādas īpašības, laipnība. Un tad parasti bērni pat skolā prosi pamatoju, nu, vai tu, vai tu pats esi tāds, vai tu zini, kā attīstīt <clears throat> laipnību un kā tas izstā, izpaužas tavā, izpaužas tavā ikdienas dzīvī. Un bērni, piemēram, kuriem ir jau tādi, var, ir kaut kāda bijusi saskare, uh, un ģimenē ir kādi vecāki, vecāki broļi vai mūzes, viņi no nu, malas ir novērojuši, kā tas ir. Viņi piemin, piemēram, kā labprot vecāko mūsu vai vecākais broļs ir atbalstījis, sacījis, kā vajadzētu darīt, kā vajadzētu, ko vajadzētu darīt savaidot. Piemēram, mazokļi atkal, piemēram, tie, kur bija piekto klase, kuri agroki, agroka īsasaistījās pētījumā. Viņiem piemēram, ir tīša svarīgas tādas brīvo laika nodarbis, piemēram, vai kāds blogers, vai kāds futbolists, vai kāds dzīvotājs. Un tad īpiemsim pīmin, jā, pīmin tū pošu Kristiānu Ronaldu, jā, tā kā uzskata, ka jām ir cīšļeli sasniegumi, jā, jā, nu sasniegumu vai Pepe, Pepe tagad, vai ne, Messe, Messi laikam, jā. Ja un eh, ka viņiem ir lieli sasniegumi, un ka viņi šim sasniegumam vienkārši tāpat nav aizgojuši ar lielu darbu. Ja? Un tad vienkārši uh, nav ar tāpat tikai uzdot jautājumu un atbildēt. E, vajag vienmēr izrunot, lai cilvēkam, tam pašam bērnam paliktu skaidrs, ja? kas, kas var būt jām no to visa ir un kas jām nav un ko es varētu darīt, darīt savaidot. E, Mūcību priekšmetos mēs runājam par atgrieznisko saiti vai par formatīvo vērtēšanu. Noteikti e, mūsu, mūsu klausētojiem tas jēdziens taža nav svešs. I tu skolotājs, piemēram, taža var pastostēt, piemēram, ar bērnu individuālos sarunos, varbūt tad, kad ir tikšanos ar vecākiem, piemēram, nu, kas, kas, kas jo bērnam tāda ir, nu, cieši labas īpašības, bet tajā pašā laikā akcentēta arī tādā, nu, miermīlīgā, cienpiļņā tādā uh, e, sarunā par to, kas vaļna visai labi izadūdas un ko varētu darīt, jā. Un bieži vien, piemēram, bērni, kuriem ir tāds zemos pašvērtējums, Viņš saka, o, es tāds neesmu, neesmu, nē a pēc tam, kad tu jām sots to steigt, jā, tu zini, tu esi izdarījis to, tu esi izdarījis to, un varbūt, piemēram, tu varētu vēl kaut ko, jā. Nu, tad iz, izveidojas, izveidojas tāda saruna, izveidojas, un man tā līkās, ka pirmā pošā vīna arī slēpjas tas, ehm, par to, par ko mēs runājam, jā, par tādu varbūt tiku, tiku, tikumiskām vērtībām. Es negribu runāt par to, ka tas, kas piemēram, ka daudz sasaista ar seksualitāti, ar seksualitāti tī piemēram var būt. Ja, e, muna godā cilvēki noteikti atceras, e, kaidos tie bija 70. gadu beigās, mēs skolā mums bija tāds priekšmets, es tagad nevaru konkrēti pateikt, bija varbūt ģimenes mācība, bija dzīves mācība, es nevaru aizmirst, kāds nosaukums. Ja. Un tad eh, mūsu uicē par to, kas ir ģimeņa, kā ir veidot ģimeņi, kas ir bērni un tā tā, un tā, tā toļok. Tagad bieži vien pieņemsim mūsu bērni. Dažna saņem tādu informāciju, jā, mēs esam veselību veicinoša skola un notiek izglītojušās lekcijas ar cilvēkiem no papardzīda, ir sevišķi jaunieši, tī, kas ir apguvuši dažādas metodikas, un dodas pie jauniešiem, runo, runāju par visādām tēmām, tai skaitā arī par seksuālu audzināšanu. Un es uzskatu, ka, piemēram, par tādām lītām, uh, eh, nu, dara arī pasaklausieties arī skolānim, jo varbūt nav var tā pasiet, jā, kā, ka sko, skolāni ko nedara tajā jomā, bet skolotāji savā būtībā, da, viņi, ja zina, kurā laikā, par ko man vajadzētu runāt. Un golu golā ir mojos vecoki. Un vecoki ir tas balss, kas saviem bērniem redz, kuram, kurā brīdī, kā saka, nūspīsīs nu, tos pūģiņus, lai varētu, nu, lai varētu tiešām būtu tā, kā visur rakstīts, jā, gan, nu, ka es izaugtu par tādu konkurētspējīgu, atbildīgu cilvēku, jā, bet, nu, tas būtu mums redzējums tā ko deva itis projekts, ko deva itoj pīdēlēšanās? Jā, pirmkārt, e, e, e, skolotājiem varēja variēt ar tū pīdovotu tēmu daudzumu, Ja, it kā piemēram par vienu to pašu tēmu ir vairāk daudz plašs pīdolojums. Skol, skolotājs varēja arī ar saviem bērniem, pielāgot saviem bērniem uh, Un, pieņemsim, arī mm, katram skolotājam bija mentors nu, universitātes. Viņi uzturēja saikni, piemēram, sacīja, o, tu zini, manā klasī, itam, itai tēmai mēs vēl neesam Nu, tagad es vajadzētu man vērtīs par ko tā, tos tēmas, jā. Ja tā tēmā mēs vēl tā īsti, nu, piemēram, neesam izauguši, jā, piemēram. Nu, tāda tēma noformulēta, piemēram, o, es tagad tā nevaru um, ciešanas, jā, pieņemsim, tī ciešanas, nu, bieži vīni tu, ot, tas, kas ir izdarījis kaut kādas īp, īp, īpašības, kas tev radījušas ciešanas vai, nu, tādas, kā, tā, lūk, skolotāji varēja variēt. Tagad ir tapis liels, plašs materiāls. Un uzskatu, ka, piemēram, eh, lais ir varbūt eh, nav tī kādā gromotā, bet viņš ir pieejams, pieejams eh, internet, internet lopusī arī te lūk. Itu skolotājs var vēlreiz izpētīt par to, ka jām nu, vajag plānot savu audzinošanas programmu, uh, gan nu, tu, nu, gan nu karjeras izglītības, gan nu veselības, gan nu pilsoniskās, jā. Principā mēs <clears throat> runājot par taidom tēmām, runājam par to, lai tu būtu īderīgs itamā sabiedrībā. Un tu itamā sabiedrībā vari būt īderīgs un pīderīgs, ka tu esi, piemēram, dari cilvēkiem labu, ka tu esi pašam pats pateikams, interesants sarunu biedris, jā. Ja? Varbūt cits ir cilvēks pēc dabas vairo kautreigoks, jā, ja? bet viņš arī justu to, ka viņš ir sociāli, ka viņš ir atzējis, ka viņš ir atzējis, ka viņš zina, ko man vajadzētu darīt. Tā kā, nu, lūk, nu, vienīgais, protams, uh, ja skolā būtu vairāk daudz laika, pieņemsim, šim individuālajam sarunam, kad varētu skolotājs runāt ar bērnu ar bērnu daudz vairāk, ja varētu vairāk atsakotīs. Varbūt pilsētas skolos ir savaidok, jā, bet es uzskatu, ka mūsu skolos bērni ir komunikabli, runīgi, jā, un, un tā kā, nu, tas tāds, tas tiešām tāds devums, devums, varbūt ir materiāli citam arī vecokūs, vairākus gadu desmitus taži bija daudzi materiāli izstrodoti, jā. Ja? bet vienkārši materiālam kaut kas ir pīlikts klot, pīlikts klots, kas ir, nu, tāda drusku cits skaņējums, cits skaņējums, un viss vienkārši ir, nu, izmantojums, iztais saka, baudāms. Mm -hmm. Sirsnieks paļģis jūsim par itu stostēm, par, par eh, itu visu. Uh, varbūt, ka cilvēki arī klausūtīs kaidu, nu, kaidam citam skolam, varbūt divklausāsīs arī meklēju šitos materiālus. Tā ir sirsnīgs paldies visiem klausētojiem. Ar mums šodien bija kopā Marija Mitskeviča, Kroslavis Varavīksnis, Vičkolis, direktori. I paldies visiem, i da citai raizē saka raidējums pie galda. Pie golda. Pie galda!